Andalusam Andalusam Andalusam Andalusam الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وما بعد U komentaru knjige, knjige El Muqidha došli smo do e, 22. poglavlja, odnosno vrste hadisa, a to je hadis El Maqlub. E, Maklub, eh, bukvalno znači na arapskom jeziku nešto okrenuto, prevrnuto. A u definiciji pojašnjava eh, imam Zehebi sljedeće, kaže Huve ma revahu šeihu bi isnadi lem jekun kedalik. Fejan kalibu alihi vaja nutu min isnadi hadithin ila metnin ahare ba'dahu. Kaže, to je hadis koji prenosi šejih sa senedom koji nije njegov sened pravi. Fa in qalibu alaihi uh, wa in nutu min isnadin min isnadi hadithin kaže, pa ga okreni kaže, i prenosi ga sa uh, lancem prenosilaca drugog hadisa, kaže ila metn ahar badehu da ga spoji sa, sa tekstom hadisa nekim drugim drugim riječima uglavnom da se da se desi da se desi znači uh, uh, uh, takozvani kalab znači da se desi promjena okretanje izvrtanje ovo može reći kao neki izvrnuti hadis bit nam jasnije sa primjerom ovdje. Kaže, evo jen kalibu alihi ismu ravin, ili kaže da se, e, da se okreni, promijeni ime ravije, misl Mur ibn Ka'b, da bude ravija pod imenom Mur ibn Ka'b, a on, a on a, e, navodi ga u rivajtu da, da je Ka'b ibn Mur, da obrnimo ime, i ime oca. Ili kaže da bude Sa'd ibn Sinan, a on u, u, u Senedu napi, e, spomeni, navodi Sinan ibn Sad. Obrni. Znači ovdje imamo u, u riječu e, e, e imenu Ravije. A ovo prijetvono imamo u Senedu uopšte da se obrnu. Znači dođe do obrta izvrtanja u redoslijedu u Senedu. Kaže, men fa'ale dalike hata'en fa'karibun. ومن تعمد ذلك وركب متنا على اسناد ليس له kaže ko, ko to uradi greškom ko to uradi greškom i naravno otkrije se ta greška znači taj hadis znači uzima se u obzir ali greška se tu desila znači nije sami tim automatski batil hadis kaže omen ta'ammada zalik wa rakaba matnan ala isnadin laysa lahu međutim kaže ko namjerno to uradi ispakuje, napravi konstrukciju uh, jednog metna, znači teksta hadisa, da ga stavi na lanac prenosilaca koji nije od njega. Namirno, svjesno. Kaže, fehuve sarikul hadif. Taj se naziva kradljivac hadisa. I to postoji taj termin u, u hadisu. Zove se ta, sarikul hadis. Za nekog čak raviju da se kaže sarikul hadis. Što znači sarikul hadis? Ukroje sene danas prenosilaca iz jednog hadisa, i spojio ga sa tekstom hadisa, drugog hadisa koji nima vezi s ovim. Pa nešto je znači ukro, ili tekst ukro ili, se, ili sened ukro. Ovde govorimo kad kad, kad je u pitanju na, na, namirnosti radi. radu. Kaže, Bahu vala dio kalu fi haqqihi za taku osobu kaže, fulanun jesre kul hadis. osoba koja krađe hadis. Kaže, vomin zalike en jesreka hadithen ma sami'ahu. وَيَدَّعِي سَمَاءَهُ مِنْ رَجُلُ Primjera toga je kaže da ukrade da ukrade hadis koji nije čuo i tvrdi da je čuo taj hadis od nekog čovjeka. وَاِنْ سَرَقَ فَاَتَا بِسْنَادٍ دَعِيفٍ لِمَتْنٍ لَمْ يَسْبُتْ سَنَدُهُ فَهُوَ أَخَفْ جُرْمًا min men saraka hadithe lem jesihu metnuhu. Kaže, ako ukrade, sa navodi primjer toga, da, da, znači, e, ovaj, praktično, ono što se deša, deš, znalo desiti. Kaže, ako ukrade, znači ukrade, e, znači, ta, ta, ta, hadis, kaže, pa dođe sa slabim senedom. I na njeg, na njeg nadoveže tekst hadisa tek hadisa čiji sener je slab svakako. Kaže fahu ahafu džurma, to je blaži zločin, blaža greška, mimen seraka haditha, kaže lem jasiha metnuhu. Od onog koji ukrade hadis, znači ukrade hadis, kaže, e, a njegov metn nije vjerodostojan, znači, ukrade hadis, znači, bude mu sened vjerodostojan, a metn dođe tekst hadisa koji, koji nije vjerodostojan. I onda ispadne da je taj metn, jer ga stavi, jer ga kombinuje sa vjerodostojnim senedom, a dođe sa, sa senedom koji nije došao u vjerodostojnom hadisu i kad napravi tu kombinaciju ispadne da je taj tekst hadisa da je vjerodostojan, da je ispravan. Kaže, o reke belehu i snade sahihan. Znači, na taj, e, znači, e, znači kombinuje e, vjerodostojan sened na slab metn metn tekst hadisa koji nije nije potvrđen u drugim hadisima. Kaže fa ina hada min naw'il wad'i wa iftira. Ovo spada kaže u vrstu wad eh, znači nešto postavljeno, stvari izmišljeno. Iftira laž. Potpada pod izmišljeni lažni hadis. Fa in kana dalika fi mutun al halal wa haram, ako je što kaže u tekstovima hadisa koji se vraća na halal i haram na propise, fa huwa adamu ithma Kaže, a to onda još veći grije. Kaže, وَقَدْ تَبَوَّا بَيْتًا min جَهَنَّمُ Time je sebi pripremio kuću u džahennemu, po tekstu hadisa. Men kedebe alaije mutemamiden, fede tebeo makada mine nar. Ona hadis mutevatir i, i, i u tekstu i u značenju. Ko, uh, ko namirno slaži na neka se pripremi mjesto u džahennemu. Hadis mutefko na Znači, to je, uh, potpada, kaže, ovo potpada po taj primjer. Jeste razumijeli čemu, čemu se radi ovdje izvrnut? Znači, maklub, znači izvrnut i znači nešto je tu kombinovano. Uh, znači, spakovano. Uh, I naravno, dosta se razumije da znači, ako se to desi greškom, da to uradi ravija greškom, prelazi se preko toga, jel? Ako se utvrdi da to greško nije namirno. Znači, ako namir radi i to se utvrdi, onda naravno taj ravija koji to uradio, uh, Time ukazuje na njega, ukazuje na, da je, zato kaže za te neki ravi, kaže jesre kod hadisa, da krao hadise. E sad, gleda se u kojim vrstama, na koju kombinaciju tu ukradenih hadisa je pravio, a se postavio da je pravio ovo zadnje što smo rekli, znači to je, ispadne da je on lažljivac u hadisu. Kaže, emma serekatu sama'i wa di'au ma lam yasma' min al kutubi wal ajza kaže, fa hada kedibun mujarrad. A kaže što se tiče laganja, pardon, što se tiče krađe, uh, krađe se ma slušanje, da je, da je čuo od nekog ravi hadis, nekog šeha hadis, vojde au ma lem jasma. I tvrdnja da je on čuo neke hadise iz knjiga ili dijelova knjiga od nekog šeha učenog imama, kaže vahada kedivun mođerad. Ovo je, znači, ovo je obična laž, plačna laž. Lejse mi kediba ala Rasula sallam. Nije to odlaganje na Allahov poslanika sallam. Kaže, bel huve kediba ala šajuh, nego je to laganje na šejhove. Slago je e, na šejhove da on čuo od njih ali sa ni čuo hadisa, ili iz njihovih knjiga da je čuo ili, ili čito, a nije to uradio. Kaže, valen yufliha man ta'anahu. I neće uspjeti, kaže, onaj ko se, ko se bavi u time, ko se uposti u te stvari. وقل من ستره الله ستر الله عليه منهم i malo je oni koji koji čije čije je ovakvo ponašanje i ovakvu grešku prekrio Allah džeshanu fa minhum man yaftadih fi hayatihi neki od njih budu osramoćeni otkriveni u toku svoga života a minhum man yaftadihu ba'da wafati neki budu otkriveni nakon njihove smrti Wa ونسأل الله ستر والعفو molim Allah da da da nam sakrije naše grijehe da nam oprosti znači uh, ovo je riječ ovo je vrsti taj e, takozvani hadis maklub može biti namjerni ili nenamjerni dio nadam se da ste razumjeli dobro sljedeće poglavlje sljedeće poglavlje navodi nekakve određene mesele neke stvari su razumljive, neke nisu razumljive, manje više, sve do 23. poglada gdje dolazi adabun muhadis, adabi muhadisa. Ovo poglavlje prije toga kaže la tu šteretu la adaletu uh, haleti tehamud bel halete edahe. Kaže, nije uslov da ravija koji prenosi hadis da bude adil. A rekli smo šta je adale? Adale smo rekli, Pravjednost ga prevodimo, a u stvari da čovjek da praktikuje vjeru, tako, da je uvijek, da nema veliki grijeha, da se kloni, kloni veliki grijeha, da se kloni grije, e, ovaj, i mali grijeha, a, e, da se čuva, održava svoj moruet, lijepo ponašanje u sredini mjestu gdje živi, i mu nije narošeno lijepo ponašanje, znači tu je znači, e, klonjenje velikih grijeha i lijepo ponašanje. Kaže, nije uslov za rabiju, da, da, da bude znači pravedan prilikom slušanja te tahammul znači prilikom slušanja hadisa kaže bel halete da nego prilikom prenošenja hadisa znači mora biti adil pravedan kad prenosi kad, kad, kad prenosi hadis drugima a kad sluša hadis nije uslov da je da ima tu osobinu adaleta pa ćemo o čemu se raditi Kaže, vo jesiju se mahu kafirena u fađena u sabija. I ispravno je njegovo slušanje, o tome se radi. Znači. E, kada, ako sluša hadis, bio kafir ili fađir, veliki grešnik, ili bio dijete, to što je čuo od muhadisa, od imama, čuo hadis, prihvata mu se ispravno. Kaže, vo kad reva Džubeir ibn Mot'im, radijallahu anhu, enehu semija nebija sallallahu sallam, jakrav fil magrebi bi tur, Kaže, fe semja dalike hale širkihi varevahu mu'minaha. Dokaz za to je ono što se prenosio Džubeir ibn Motajma, radijallahu anhu, da je on čuo vjerovijesnika, sallallahu alaihi sallam, da je učio na akšam namazu suru Tur. Suru, sura Tur je podugačka, tako na akšam da se uči. Da, hadis bilježi ga, bilježi ga Buharija u svome sahihu. <clears throat> I muslim. Mutefko na lihu. A to, to je čuo, čuo je Allahov poslanik sam da je učio na, na, na, na Akšam, suru Tur, kada je bio na širku. Znači, Džubeir ibn Motim je čuo da je poslanik klanio Akšam namaz učio suru Tur kada je bio muši. A prenio je taj hadis kada je postao mu'min. Znači, to je klasičan primjer ovoj meseli. Ako je njemu kao kjafiju to dozvoljeno, znači, da prisustvoje događaj, prisustvoje nešto što se desilo riječima događaju, dok je bio kafir, znači blaže od njega da je, da je fađe, da je grešnik ili čak da je dijete. Pa kad, kad postane punoljetan, kad postane ovaj, musliman, prenese taj hadis. Prihvata se to. Znači nije uslov prilikom slušanja i gledanja događa da bude adil, ali prilikom prenošenja jeste uslov. No, da se razumijemo. Kaže, وَسَلَحْ الْمُحَدِثُونَ ala جَعَلِهِمْ sama ibn حَمْسِ sinin. A što se tiče djeci, kaže, muhadisi su na tom stavu da se da djeca mogu preuzimati, tahammud znači da preuzmu, da slušaju hadis. Od pete godine. Kaže, voma duneha. Od pete godine pa nagore hudura, da prisustuju, da slušaju da prisustuju. Kaže, وَاسْتَعْنَسُوا بِأَنَّ مَحْمُودًا أَقَلَ međeten vola delile fihi. Kaže, uh, e, uzima kao argument za to da je Mahmud, riječ je o ashabu, Mahmud ibn Rabija Ansari, uh, da je on, kaže, razumio međe. Međe je u stvari da, uđe, da uzmeš vodu u usta i da zapljušne s vodom nekog iz usta. Da je on razumio uh, zapljuskivanje, vodom iz usta od strane poslanika sa nasljedom, kada je to njemu radio poslanik sa nasljedom. Kaže, vola da li da dalek, a kaže, u tome nije dokaz. Kaže, vol mu teberu fihi nema huva ehlijetul fehmi o temiz. Ibrat je u tome da, da dijete bude na stepen ono koji razumije, mu mejiz da bude. Koji, koji je došao stanje svoje pameti da razumije. To što, znači. a to obično bude šest sa 7 godina. Dijete kad počine da razumije stvarnost kod sebe, to je 6 sedma godina. Prije toga ono ne konta. A ovdje je došlo za ovoga sabada imao 5 godina. A što nema dokaza ovo? O čemu se radi ovdje? Kako se ovdje radi dokaz? Znači, ovaj ashab, e, e, on je imao 5 godina kada je Allaho poslanik sa nasadom preselio. E, međe, ovdje što došlo spomenuti u hadisu, međe, to znači da se uzme voda u usta i da se iz usta snažno ispusti da se neko ovaj kako se to kod nas kaže? Poprska, poprskati iz usta vodom. A, e, znači, to, to je hadis e, koji bilježi Buhare i Muslim sva dva sahiha. Ovaj događaj prenosi. U njemu je znači došlo da je taj ashab rekao, Muhammed Mirbija, rekao je, kaže, a kaltu mi ne devi sallallahu sallam, medžeten medžaha fi vejhi a kao to razumio sam, razumio sam, shvatio sam, zapamtio sam od resnika sallallahu alaihi wa sallam medže, a ono što me zapljusnio u moje lice, zapljusnio me za usta vodom u moje lice. A kaže, wa ana ibn hamsina, a ja sam imao pet godina. A onda muhadisi hoće da dokažu da je ovo dokaz, da je ovo dokaz da se može da se može ovaj e, da od 5 godina dijete može da da sluša hadis. A zašto kaže onda zašto ovde kaže ovaj zehbi wala dalila fi nema dokaza u tome. Što nema dokaza u tome? Nema nema govora, to samo zapamćeno. Pa ne, šta je on ja, šta je akalto znači, razumio sam me poprsko da me šljago odvali, on rekao, razumije, bubno me. Ne, to ne treba tu, znači, ovde nije riječ da nešto poslanik izgovorio ili da je uradio neki događaj koji zahtijeva da razumijevanje tog događaja, pa da opiše toga. Da kaže, prisustovao sam recimo u Medini kada je Allaho poslanik sa Sanem došao na pijacu i vidio je a, šta ja znam, neka, neku robu koja je bila, koja je bila u redu i on je tu robu u, u, ovaj, uzeo, razdvojio, rekao da nije u redu, da ode, da opiše događaj iz koje se razumije da razumije. Ili riječi da prenese, riječi da prenese, mora razumije šta prenosi, da skonta, da zapamti te riječi Uopšte se nije desilo, nego zapamti da ga zapusti u vodom. Znači, to u, znači, ne ukazuje da je u stvari on, da, je on, raz, da on razumije, da ima fehm, da ima razumijevanje za, za događaje oko njega. I zato i ovaj, e, Vehebi kaže da nema u tome dokaza. I to je tačno. Sljedeće je mesela, kaže, me, e, jesugu tesarruf fil isnadi bil mana ila sahib il kitabe al džuz. وكره بعض من يزيد ال- في القاب روات في ذلك ويزيد تاريخ سماعه bil qiraati men sami'a li annahu qadrun zaidun 'ala al-mana. Ovde sad govori jedno, sada to je da li je opravdano da da ravija koji prenosi hadis Naprijed je poznan tesaruf, znači da malo na svoj način preuredi senet po značenju u knjizi ili dijelu knjige. Pa neki kaže kerhe badom, pa neki su kaže, smatra da je pokuđeno da se dodaje nazivi ravija koji prenose hadis. Da se dodaje, recimo, kad je čuo na kojem mjestu. E, Kirajet, učenje i tako dalje, e, od koga je čuo i tako, znači, e, da se dodaje neke stvari koje, u stvari, u osnovi koje prenosi hadis, da to, to nije čuo uopšte, nego on osebe da doda. Riječ o tem. Uh, kaže da je vola sugo i da vasalte ili kitab džuz kaže ente tasarrafe fi taghiri asanidihi e, wa mutunihi. Kaže ono što nije u redu. E, znači da prvo kaže da nema smjeti da se napravi nekakva znači promjena u značenju sene, znači ništa suštinski nije promijenio, nego neke neke de stvari dodaje tako dalje. Pa je spomenuo toga da neki smatraju da mekru da se dodaju neki novi nadimci od ljudi ravija. Ali kaže ono što nije ispravno, što nije u redu, što nije opravdano, to je da su u knjizi, u knjige, da ravija dođe da promijeni senet se, e, e lanas prenosilaca, da promijeni tekst hadisa. Pa kaže, zato kaže naš šejkar Ibn Vahb, kaže, jembegi en junzare fihi. Kaže, e, ovaj da se gleda tu, kaže, heli jeđib, a huva mostahsanun, wa qawa ba'duhum uh, e, wujuba ma tajwizihim riwayata bil ma'na uh, kaže da da u stvari da kaže da da nije dozvoljeno to znači da da ne da da je važi da ostane onako kako prenosi znači a ne da je bolji da ostane. E, e, Znači, onako kako prenosi, da ne bi nešto donio, osim po da se, da se promijeni, ne, ne, ovaj, pardon, da, da, da promijeni neke dijelova, ostane isto značenje. Ma, kaže, ma lehvan ju gajire tasniv, vahada kelamu fihi daf. Kaže, e, u ovom govoru što ovdje govori, kaže, u njemu ima određene slabosti. Glavno, ovdje su detalje o tome, znači, način kako da prenosi ravlja, kako da prenosi ono što prenosi i ima li on širine u tome da nešto, šta, koje stvari smije promijeniti ono što prenosi, ako, ako iz knjige neke prenosi dodaje ili prenosi od ravije koga je čuo i tome slično. Pa nasa kaže ima i da nakalna minazuz šejen ila tesanifihi wa teha riđina fa inehu lese fi dalek i tahir ili tasnif awal kaže ako bi kaže ako bi kaže prebacili iz jednog, iz jednog dijela u drugi dio izvoda hadisa, kaže u tome nema promjene, znači da, da promijeni e, znači, jedan, jedan dio hadisa, e, e, skupinu hadisa, jedan hadis prebacimo u drugu skupinu, u, drugu, u drugu cijelinu hadisa, u tome kaže nema promjene, nisi ništa promijenilo. Kaže, kultu vala je subo tagiru dalik ila fi takti hadithin, a u fi džemine hadithin mufarraka isnaduha vahid, fa kalu fi fi ila, u obihi ila nebisa na selem, pa kaže, nije ispravno, kaže, da se pravi, da se pravi prekid između jednog, jednog te istog hadisa, pa da se spaja više hadisa u jedan hadis i da se napravi jedan sen, a jedan sen ne dimaju. Pa da se kaže, jel, ovaj, prednosi se do Allahov poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Uh, Ovo su glavno ti, ti detalji neka vezan za prenošenje u strani ravija. Ta treća je sada kaže te sam habadu men yuqala samiatu falan fiha qara alayhi wa yaqra alayhi ghayr wa hada khilaf istilah wa min bab riwayat bil mana wa qawl mu'arikhin sami'a fulan aw fulan. Ovde spominje znači da da ovaj da dozvoljavaju neki muhadis se dozvoljavaju da kaže čuo sam od tog te osobe u onom što je čitao toj osobi. Ili što je čitao neko drugi toj osobi gore načinu prenošeno dravije. I ovo kaže ima razilaženje, a to smo već spominjali, već jednom smo spominjali u tu meselu. Sljedeće me sada, i da efreda hadisa min nisli eh, nuskati hemam, a nuskati ibn Musrih, kaže, fe in hafeda la ibarati džaze li faqa. Kaže, uh, ako dođe hadis jedan, kaže, u jednom nuske, u jednom primjerku od hemama, u drugom nuske od, uh, od ebu uh, Musriha, uh, kaže, uh, kaže, ako čuva ibaru, znači tekst hadisa, rečenicu, kaže dozvoljeno, čega nije razilaženja. Kaže kema je kulu muslim, kaže fe zekere ahaditha minha wa qad rasulullah sallam wa illa fel muhaqqikuna la tarhis fi tasrifi sa'ir. Uglavnom kaže uh, eh, muhaqqik, znači uh, Uh, znači eksperti u hadijskoj znalosti smatraju da, da ima širine u tome da, da ravija ima učenjak mu da on može da napravi nekako jel, promjenu određenih stvari u hadisu, u, u, u, naravno u, da se ne mijenja suština ono o čemu se govori. Jel. A ovo se čisto pa se dešava, ovo čisto dešava, čak imamo dva sahiha, znači, ovaj, imamo, imamo ti nekakvih, recimo, zamisli u Buhari da, da dođe jedan isti hadis, prenosi na 12 različitih mjesta i taj hadis kad ga sakupiš, on ima pet, znači, recimo, na 12 mjesta se prilaži taj hadis, jedan isti događaj, jedan isti hadis, a, sa, recimo, 5-6 različitih tekstova. Znači, a opis istog događaja. A, u nekih stvari ima više stvari dodato, u nekih manji i tako dalje. I prenose sad ova, u, u različnim senedima ili u istim senedima lanca prenosilaca. Znači, to jedno, to jedno mora, e, zato, zato kaže da je teško Buhariju naučiti na pamet. Sad ćemo brzo završiti ovdje. Uh, kaže, u hadisi pa taplihu džajz, da se skrati hadis, to je ovo što govorim malo prije. E, da se skrati hadis i da se prekine hadis dozvoljeno. Kaže, in lam yuhil bana, ako se ne narušava značenje hadisa. Uh, I onda navod, navod, navod primjer poznatog hadisa, en nedemu teube, uh, kajanje je teuba. Da dođe, da, i da se promije redosti, da dođe hadis, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, uh, uh, uh, kajanje je teuba, a onda nađeš pod Ahmerena, prenosi nam, obavijesuje nam o tome taj, taj fulan i spominje članstvenost. Da, da se tako nešto obrne, nije u tome smetnije. Kaže Veda Sakal Hadis bi snadin, to me atbaho bi snadin, ahar, kao da mislohu, a da je džuzu, havitom meiz, kaže također da, da spomeni lanas prenosilaca jedan, pa kaže nakon toga dođe sa drugim lancem prenosilaca, ne spominje metnu. Kaže, on misli, kaže misluhu, isti tekst je hadisa, a, a, a, drugačiji sened lanas prenosilaca, kaže u tome nema smetnje za, za hafiza koji, koji hafiza hadisa misli koji razumije te hadise, zna je htelav to hadisa i zna značenje nahvuhu, ma nahuhu, nahvehu i tako dalje. Tako čisto dođe u hadisma da dođe više lanaca prenosilaca ili ovaj ili isti isti metn a različiti rivajati da dođu. I sam kaže poput njega a, slično njemu i tome slično. Kaže, vajda kale hadetena funalu mudakrate dele ala vehmin, uh, eh, vehmin uh, eh, eh, ma, kaže, idel mudakratu i otosemahu fiha. Kaže, ako dođe da kaže, ovaj, pričao mi je, kaže, uh, jedan ravija, ali kaže, spominja se hadis mudakraten. Znači, sjedili smo u, u, u, sjedili smo u društvu i nakon smo posjećali se na hadis. Znači, nije bila halka prenošenja hadisa nego onako pričali hadis, što mi sjednemo ovdje za kafu i pričamo i znaš ovaj hadis, znaš onaj, tako kao posjećali se. E, u tome ima slabost da ti kažeš čuo sam hadis na taj taj način pa ga prenosiš dalje kao hadis, kao da regularni hadis koji prenosi, koji prenosi hadis koji e, kaže, jer u njemu ima, ima u tome te sahode, jer tu se može, znači tu se, e, tu se e, ne precizira u načinu prenošenja dostavljanja hadisa. E, znači, u, u, tome, znači, ima određeno, kaže, jel muzakir, kaže, ima širine u načinu ponavljanja i obnavljanja hadisa i ne smatra se takav način prenošenja a, kao, a, kao onaj klasični u halkama hadisa. Kaže, ida kane, e, ketur da galate lem je džud, vojda džavezna hralike, fe jesihu mima saha, kaže, mi se mao min gajri mu kabela. Da, da, da, je slušao, ovaj, da kaže da je čuo, a da nije sreo tu osobu. I uglavnom govori o tome da ima u tome puno greške, da to nije ispravno. E, pa uh, kaže Wallakin la yajuzu lahu e, fima ba'du an yuhaddith min asl shaykhihi. Uglavnom opisuje te, znači sve su ovo način opisivanja hadisa, uh, odnosno prenošenja unošenja sebe u način prenošenja hadisa, gdje ima širinje, gdje ima širinje. Uglavnom ovo je za, za one koji su specializirali u oblasti hadisa, ovaj, za, za detalje toga kako se piše. Uglavnom sve je ovo završeno, nauka koja je kod nas dostavljena završena, ali govorimo o načinu kako su tu hadisi prije govorili šta je ispravno od toga, šta nije ispravno od toga. Subhanak Allahum ebe vanti keška dojem da lete sa kuriku tu bili. Nakon toga dolazi nam 23. poglavlje, znači a da, budemo hadisi. Andalusam, Andalusam, Andalusam, Andalusam,